նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հանդիպումները Վաշինգտոնում։ Շաբաթն առաջնագծում հակառակորդը կիրառել է նաև ձերքի հակատանկային նռնականետներ։ Վլադիմիր Պուտինը վերընտրվել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պաշտոնում։ Նիդերլանդների համայնքներում կայանալիք տեղական ընտրություններին կմասնակցի 12 հայ տեխնացու։ Հադրութի շրջանի մանկապատանեկան մարզադպրոցի գործունեության մասին կպատմի արտահաստիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Սոտ Կարվաճար ավտոճանապարհին տեղտեղ արկա է մեր կասառույց։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 17-ին Վաշինգտոն քաղաքում մասնակցել է համանքային ընդունելությանը՝ ի պատիվ Արցախի հանրապետության պատվիրակության։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, ողջույնի իր խոսքում նախագահ Սահակյանը նշել է, որ Ամերիկա-հայ համայնքը մեծ աշխատանք է կատարում ուղղված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ Արցախի ու Հայաստանի կապերի զարգացմանը, փոխգործակցության ընդլայնմանը, բարեկամության ամրապնմանը, հավելելով, որ նրա անմիջական մասնակցությամբ տարիներ շարունակ Արցախում կյանքի են կոչվել սոցիալ-տնտեսական, մարդասիրական բնույթի ռազմավարական բազմաթիվ ծրագրեր։ Ամերիկահայ համայնքը եւ ամերիկացի մեր բարեկամները ակտիվորեն ներգրավված են Արցախի միջազգային ճանաչման, ներերկիրը ԱՄՆ-ում եւ արտաքին աշխարհում ներկայացնելու ու ճշմարտացի տեղեկություններ հաղորդելու գործում։ Այդ ամենը արժանի ամենաբարձր գնահատանքի, ընդգծել է իր ելույթում նախագահ Սահակյանը։ Ելույթից հետո նախագահը Արցախի հանրապետության մատուցած ծառայությունների մեր երկրին մշտապես սատարելու համար Պետական բարձր պարգևներ է հանձնել հայկական մի շարք կազմակերպությունների ու դրանց ներկայացուցիչներին։ Իսկ երեք նախագահ Բակոսյանն այցելել է Վաշինգտոնի Սուրբ Մարիամ եւ Սուրբ Ղաչ հայկական եկեղեցիներ, ներկայացնել այնտեղ մատուցված Սուրբ պատարակներին, հանդիպում ունեցել ցեղական խորհրդի եւ տեղի հայ համայնքի մի խումբ ներկայացուցիչների հետ։ Գերման միջական մտնոլորտում արծարծվել են մեր հանրապետության զարգացմանը, Արցախ-Սփյուռք կապերին եւ մի շարք այլ ոլորտների առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է Վաշինգտոնահայ համանքի դերն ու նշանակությունը Սփյուռքում, երախտագիտություն հայտնելով Արցախին մշտապես սատարելու համար։ Մարտի 11-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 250 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2300 գրակոց հայտնել են մեր երկրի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունից։ Բացի հրացքային զինատեսակներից շփման գծի արևելային եւ հյուսիսային հատվածներում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ ձերքի հակատանկային նռնականետներ 3 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ռուսաստանի Դաշնության գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերընտրվել է երկրի նախագահի պաշտոնում։ Նա կղեկավարի Ռուսաստանը եւս 6 տարի։ Վլադիմիր Պուտինը հավաքել է ձայների 76-67%-ը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների արցանագրությունների շուրջ 99-75%-ն ամփոփելուց հետո հաղորդում է Ռիա Նովոստին։ Այս ընտրություններին իր քաղաքական գործունեության ընթացքում Պուտինը հավաքել է ռեկորդային քանակությամբ ձայներ աջակցություն ընտրողներից։ Նրա օկտին քվեարկել են 54.4 միլիոն քաղաքացիներ, որն ուղիղ 5 միլիոնով ավելի է, քան 2004-ի ընտրությունների նրա ունեցած ցուցանիշները։ Երկրորդ տեղում է Ռուսաստանի Դաշնության կոմունիստական կուսակցությունից Պավել Գրուդինինը։ Նա ստացել է ձայների 11.8%-ը։ Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Շիրինովսկին ունի 5.67%-ական ձայն։ Քաղաքացիական նախաձեռնություն կուսակցությունից Քսենիա Սոբչակը հավաքել է ձայների 1.67%-ը։ Յաբլոկո կուսակցությունից Գրիգորի Յավլինսկին 1.400%։ Աճի կուսակցությունից Բորիս Տիտովը 0.76%-ական տոկոս, Ռուսաստանի կոմունիստների կուսակցությունից Մաքսիմ Սուրայկինը 0.68%-ական տոկոս, ռուսական համաժողովրդական միությունից Սերգեյ Բաբուրինը վերջին տեղում է 0.65%-ական տոկոս ձայներով։ Տարբեր երկրների ղեկավարներ արդեն սկսել են շնորհավորել Վլադիմիր Պուտինին նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ։ Վլադիմիր Պուտինին շնորհավորական ուղերձ եղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ մաղթել նրան հաջողություն, նորանոր մեծ հաջողություններ, իսկ Ռուսաստանի եղբայրական ժողովրդին բարգավաճում եւ բարեկեցություն։ Հանրապետության նախագահի ուղերձում մասնավորապես ասված է. Հայաստանի եւ Ռուսաստանին միավորում է եղբայրական ժողովուրդների ժամանակի փորձություն անցած բարեկամությունը։ Բարձր մակարդակի ինտենսիվ քաղաքացիական երկխոսության, արտաքին քաղաքական կոորդինացման, անվտանգության ոլորտում արգասաբեր համագործակցության, առևտրատնտեսական, հումանիտար եւ այլ ոլորտներում փոխշահավետ ծրագրերի համատեղ իրականացման շնորհիվ մեր երկրների դաշնակցային հարաբերությունները վերջին տարիներին ելավելի են ամրապնդվել։ ՀԱՊԿ-ԵԱՏՄ ԱՊՀ եւ այլ բազմակողմ հարթակներում փոխգործակցությունն էապես հարստացնում է հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերության ողջ համալիրը։ Հայաստանը բարձր է գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորման ուղված Ռուսաստանի կարևոր եւ հետեւողական միջնորդական ջանքերը, այդ թվում որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր։ Մենք հետագայում եւս հաստատակամորեն մտադիր ենք համակողմանի զարգացնել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները միջպետական փոխգործակցության բոլոր ուղղություններով, ինչը բխում է մեր ժողովուրդների արմատական շահերից, տարածաշրջանային անվտանգության եւ հարավային Կովկասում կայունության ապահովման նպատակներից, ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի Վլադիմիր Պուտինին հղած շնորհավորական ուղերձում։ Նիդերլանդների 300-ից ավելի համայնքներում մարտի 21-ին անցկացվելու են տեղական ընտրություններ, որոնց մասնակցելու է 12 հայ տեխնացու։ Հոլանդահայ կազմակերպությունների ֆեդերացիայի նախագահ Մաթող Ախվերդյանի տեղեկացմամբ տարբեր համայնքների ավական ու կազմում ընդգրկվելու համար իրենց տեխնացությունն են ներկայացրել նաև կին գործիչներ։ Նիդերլանդների 10 համայնքում ավականուաթորի համար պայքարող բոլոր տեխնացուներն էլ ընտրվելու հնարավորություն ունեն սակայն առավել շատ շանսեր ունեն Տավրոս Ասլանյանը, Ռոբին Գելիչին, ովքեր գործող ավականիններ են, եւ Արշակ Մազլոմյանը։ Մնացած տեխնացուների մեջ էլ կան անձինք, ովքեր լավ դիրքերում են։ Կուսակցության ձայներից է կախված թե անցողիկ տեղերը որքան կլինեն, ասել է Մաթո Հախվերդյանը, ավելացնելով, թե ակնկալում են տարբեր համայնքների ավականու կազմում ունենալ 5-6 հայ ավականի։ Այսօր Վաշինգտոնում կկայանա Հայաստան-ԱՄՆ առևտրի եւ ներդրումների հարցերով խորհրդի երկրորդ նիստը։ Նիստի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով ԱՄՆ-ը եմեկնել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարի տեղակալ Հովանես Ազիզյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նիստի ընթացքում կքննարկվեն երկկողմ առևտրատնտեսական եւ ներդրումային համագործակցության ընդլայնմանը, մասնավորապես առևտրի տեխնիկական խոչընդոտների, սանիտարական եւ բուսասանիտարական, մաքսային, մտավոր սեփականության իրավունքի, աշխատանքի ոլորտներին առնչվող հարցեր։ Լիստի շրջանակներում նախատեսվում է անցկացնել կլոր սեղան երկու երկրների գործարար համայնքների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այս օրերին գյուղատնտեսական աշխատանքները երում են Մարտունու շրջանում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում իր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Աշնանացան աշխատանքներին հետևում են Գառնանացանի աշխատանքները։ Ինչպես տեղեկացրեց շրջբաժնի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինության եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչ Ռոբերտ Վանյանը, Մարտունու շրջանում 2018 թվականի բերքի տակ իրականացվել է աշնանացան 15412.5 հեկտար այդ թվում ծորեն 10161.5 հեկտար, գարի 5251 հեկտար։ Տարես տարի ավելանում է գարնանացամշակաբույսերի ցանցի նկատմամբ պետական ուշադրությունը, ավելանում է պետական աջակցությունը։ Արցախի հանրապետությունում բուսաբուծության համալիր ծրագիրը, որի շրջանակներում զգալի աշխատանքներ են տարվում, լավագույնն է հողի մշակի համար այս առումով։ Ռոբերտ Վանյանը նշեց, որ այս տարի այլ ծրագրերից բացի կլինի նաև հետևյալ աջակցությունը նոր հիմնադրվող եւ միջև 2 տարեկան բազմամյա տնկացների, ինչպես նաեւ գլխախոտի մշակության համար ողորման կաթիլային համակարգի տեղադրում, համակարգի արժեքի 50%-ի չափով անհատույց եւ 50%-ի չափով անտոկոս փոխարոցա միջոցով ինչը իսկ երեք եւ բարձր տարիքի բազմամյա տնկացների դեպքում համակարգի ամբողջ արժեքի չափով անտոկոս փոխառության տրամադրում ինչպես նաեւ կլինեն յուղատու եւ անդեղի մշակաբույսերի հնդկաթորենի ջերային խոտաբույսերի սերմերի բարարտանիքերի եւ ախտահանիչի ձեռքբերում ու տրամադրում բանջարեղենի եւ կարտոֆիլի մշակությամբ զբաղվող անձանց անհատույց ֆինանսական միջոցների կամ դրանց համաժեք ապրանքանյութերի տրամադրում ծխախոտի մշակությունից ստացված βέρքի իրացման դիմաց լրավճարի դրամադրում։ Հույս հայտնվեց, որ եղանակային նպաստավոր պայմանները ցույց կտան ծրագրածը ագրոտեխնիկական ժամկետներում եւ անհրաժեշտ որակով կազմակերպել գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման համար արկա է պահանջող գյուղտեխնիկան, ինչը ոչ պակաս կարևորություն ունի։ Ոլորտի շրջանի պատասխանատուն նշեց, որ այս առումով քննիր հողօգտագործողը չի ունենա։ Գրքերի շուկան մեզ մոտ այնքան էլ բազմազան չէ։ Ստեփանակերտում գործում է միայն մեկ գրախանութ, որտեղից կարելի է ձեռք բերել գեղարվեստական գրականություն։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Մանկական ու մասնագիտական գրականություն կարելի է ձեռք բերել մի քանի խանութներից, իսկ գեղարվեստական գրականության վաճառքով զբաղվում է միայն մեկ գրախանութ։ Սա իհարկե կարող է ազդել գրքերի գնագոյացման վրա, որովհետև խանութն աշխատում է առանց մրցակիցների։ Սամվել Պետրոսյանը 20 տարուց ավելի է ինչ զբաղվում է գրքերի վաճառքով։ Նրա հետ մեր զրույցը սկսեցինք հենց գնագոյացման խնդրից։ Ընդհանրապես գրքերի շուկայում գրքերի գինը ինչպիսին Դե դժվար է ասելը։ Դասավ կախված է գնողից։ Գիրքը ինքը, ասենք օրինակ արտարես հրատարակչությունը, որ դպում է, որ իրեն հարցնես, ինքը շատ པարզ բացատրում է, որ գրքեր գինը սա է։ 10% ասենք իրենք են դնում գրախանութները, մի 15-20% ես եմ դնում, եթե 100 դրամ էր արդեն գալիս է 140, 130, 150 դրամ ատարնում է, ուղղակի վճարանակությունն է։ Գիրքը օրինակ արժի 5000 դրամ։ Այդ ուսանողը ստանում է 5000 դրամ թոշակ։ Տեխնիկական առաջընթացը Սամվել Պետրոսյանի խոսքով ազդել է միայն մասնագիտական գրականության ընթերցողների վրա։ Գեղարվեստական գրականությանը հասու լինելու համար մարդիկ շարունակում են գիրք գնել։ Մինչև ինտերնետը շատ էինք արթում, հետո ինտերնետը եկավ, էլեկտրոնային գրքերը եկան, արդեն ահագին ընթերցողներ էլեկտրոնային տարբերակով են սովորում, մասնագիտական գրքերը, նորությունները, սա ինտերնետից են սովորում արդեն, ոչ պատվիրում են, ոչ գալիս են, բայց գեղարվեստական գրականություն կարդացվում է ռուսական գրականություն կարդացումը, հիմա ահագին գրքեր թարգմանել են հայերեն, համաշխարհային գրականություն, Նոբելյան մրցանակակիրներ, արդեն արգելված գրականություն էին թարգմանել, ահագին բաներ կա, որ չկար, հիմա արդեն կարդում են։ Հետո նոր գրողներ էլ կան շատ։ Մենակ այն դասականները չէ, նոր գրողները կան շատ, օրինակ Պավլո Կոելոն ժամանակակից գրող գրքերը համ ռուսերեն նա կարդացում, հա, հայերեն են արդեն թարգմանել, արդեն 3-4 գիրք թարգմանել են։ Իսկ ավելի շատ արտասահմանյան գրական գրականությունն է պահանջված, թե Չէ, իհարկե արտասահմանյան գրականությունը։ Մեր տեղական գրականությունը, ասենք դասական գրականությունները շատերը ունեն այդ գրքերը։ Թումանյանը, Սևակա, Իսահակյանը դրանք շատերի մոտ կա կամ էլ մի բարեկամի, որ արդեն այդ գրքերը ուզում ատանի թափի, մի կարդացող էլ ասում է դե նվիրի ինձ կամ նվիրում է մի կարդացողի, այդ կա էլի սովետի ժամանակներից այդ գրքերը ահագին բաներ կա։ Իսկ նոր գրականությունը իհարկե Հա, այ օրինակ էս վերջումը երեք ընկերն են թարգմանել վաճառվում է, ռուսերենը շատ եմ ծախել, հաղթական կամարը գրիվ նոր։ Հետաքրքիր է ընտրությունը գրքերի ինչպես է կատարվում, որ ստանում եք գիրքը, ընթերցողների պահանջից ելնելով, թե դուք եք հետևում նորույթներին։ Ես էլ եմ հետևում նորություններին։ Ես եթե նոր գիրք կամ զանգում եմ կամ տեսնում եմ նոր գիրք կամ պայման, անկախ դրանից կառեն չեն առնի, ես դա ունենում եմ։ Պետք է ունենամ Իսկ զուգահեռ էտել եմ հաշվի առնում։ Գալիս են, պատվիրում են, իրենք են ընդուշում, որ sense նոր գիրք կա, sense նոր գիրք են կոզում, այս ես էլ մի քիչ հետները խորհրդակցում եմ, տեսնեմ ինչ գիրք կա։ Լավ գիրք ալնում, մի հատ էլ իրենքն են պատվիրում։ Այդ մեկը նրան, որ ես էլ ունենամ։ Չէ, ընթերցողներն էլ են օգնում ճիշտ ընտրությունների համար։ Ամենապահանջված գրքերը գրախանութի տիրոջ դիտարկմամբ եղել եւ մնում են հեքիաթները, այստեղ էլ առաջատարը հայկական հեղինակներն են։ Յուլիա Վանյան այսօր Հադրութի շրջանի մանկապատանեկան մարզադպրոցում գործում է 21 խմբակ 263 երեխայի ընդգրկմամբ հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Մարզադպրոցում գործում է ֆուտբոլի, բասկետբոլի, վոլեյբոլի, թենիսի, ըմբշաբարտի, բռնցքամարտի, թեթև ատլետիկայի խմբակներ։ Մարզադպրոցի շենքը, որը վերակառուցվել է Դիզե կինոթատրոնի շենքի բազայի վրա, չեն համապատասխանում մարզադպրոցի ներկայացող պահանջներին եւ անհրաժեշտություն է առաջացել կապիտալ վերանորոգել այդ շենք։ 2017 թվականից սկսված է մարզադպրոցի վերանորոգման աշխատանքները։ Վերանորոգման աշխատանքներին իրականացնում է Վարդին Բեգլարյան անհատական ձեռնարկությունը։ Ինչպես ցերեկացան Վարդին Բեգլարյան անհատական ձեռնարկության տնօրեն Լևոն Բեգլարյանը Ղարաբաղյանի հնարական վերանորոգման աշխատանքները իրականացում են սկզբնորդ նախագծային փաստաթղթերի։ Աշխատանքները իրականացնելուց հետո Ադրուտի մանկապետանական մարզադպրոցը կունենա կուլ туриզմի, թենիսի, բասկետբոլի, վոլեյբոլի մարզադահլիճներ։ Հնարական վերանորոգման աշխատանքները ավարտին կհասցվի 2018 թվականին, նշեց Լևոն Բեգլարյանը։ Ավարտելով շենքի վերակառուցման աշխատանքները Ադրուտ քաղաքի մարզասեր երեխաները կունենան մի գեղեցիկ նվեր, որը հնարավորություն կտա նորմալ կազմակերպել պարապմունքները։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ժամը 12-ի դրությամբ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Սոտ Կարվաճար ավտոճանապարհին տեղտեղ արկա է մերկասառույց։ Բոլոր վարորդներին խորհուրդ է տրվում մարզեր երթևեկել բացառապես զմռային անվատողերով։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների գործակալության հաղորդագրության համաձայն Ստեփանցմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։